الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yaumiddin na kila ambaye atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho موضوعنا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى خوف السلف من سوء الخاتمه mada yetu ya leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala itaelezea hofu nzito walizokuwa nazo wema waliotangulia kuhusiana na mwisho mbaya, namna wao walivyokuwa wakihofia mwisho mbaya. Hii ndio itakuwa maudhui yetu katika Ijumaa ya leo. Suul khatima maanaha an yamuta alabdu ala halatin sayyi'a la yurghi llaha fatukbadu ruhu ala tilka alhal fatakunu hijaban bainahu wa baina allah abada. Tunaposema mwisho mbaya, tunamaanisha ni mtu afe katika hali ambayo iliyokuwa mbaya, haimridhii Allah subhanahu wa ta'ala, au hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hairidhii ikatolewa roho yake katika hali hiyo ikawa hiyo ndiyo sababu ya kizuizi baina yake yeye na Mola wake na kizuizi hiki si cha muda maalum la bali maisha yote yaliyobakia baada ya kufa kwake akakosa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mauti yamemfika katika hali mbaya ayuha nasu ibadallah suala hili la kuondoka katika ulimwengu huu ni jambo ambalo kila mwenye akili timamu analikiri hilo kwamba iko siku na mimi nitaondoka katika ulimwengu huu hata yule ambaye si mtu wa imani wala hayuko katika mifumo ya dini na yeye pia anakubali hili kwamba kuna siku itafika na mimi nitaondoka katika ulimwengu huu aikiwa watu wote wakubaliana kwamba ipo siku yeye ataondoka katika ulimwengu huu suala si kwamba wewe utakufa au hautakufa la hilo zimekubaliana akili katika hilo suala liko hapa utakufaje utaondokaje utaiachaje dunia katika hali ipi hapa ndipo kwenye suala la msingi sana يقول أهل العلم رحمة الله تعالى عليه ونسيما ونوتون إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم yaquluna madha yuktamu lana wa quluba alfujari muallaqatun bisawabiq yaquluna madha sabaqa lana wanataja wanaochuoni ya kwamba hakika ya nyoyo za watu wema muallaqatun bilkhawatim zimefungamanishwa na matendo ya mwisho mtu mwema yoyote yule aliyopo katika ulimwengu huu anawaza yakuluna wanasema madha yuktamu lana uhai wetu utahitimishwa vipi nitakufa mimi nikiwa nafanya kitendo gani kitendo hicho ni cha taa au cha maasi ni cha kumridhisha Allah au cha kumudhi na kumkera Allah subhanahu wa ta'ala wao wanawaza hilo na wanakithirisha kufanya mema ili Allah awafishe katika mema hayo wa qulubu alfujar muallaqatun bisawabi lakini nyoyo za watu waovu zimefungamanishwa na asawabi matukio yenye kutokea kabla ya kufa kwao watu waovu siku zote wanawaza watu kufaje kwa maana ya kwamba kifo chao kitakuwaje atakufa yeye kwa kupigwa na risasi au atakufa kwa kudondokewa na ukuta au atakufa kwa kuungua moto au kwa kuzama chini ya maji wao nyoyo zao zimefungamanishwa hapo utawasikia baadhi yao wanasema mimi naomba eh nife kifo ambacho mara moja tu sitoteseka sana sitaki niumwe sana alafu ndio wao nyoyo zao mauti zimeyafungamanisha na hapo. Kwa maana matukio gani itakuwa ni sababu ya kuondosha uhai wao? Ajali ya gari au chini ya maji au kupigwa risasi au kadhaa, na ndiyo maana wanauliza nitakufaje? Lakini watu wema hawawazi hilo. Wao wanawaza nitakufa nikiwa namkera Allah au nikiwa namridhisha Allah, nitakufa nikiwa nimelewa au nitakufa nikiwa ni mwenye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo nyoyo za waja zilivyogawanyika katika suala la kuondoka katika ulimwengu huu ayuha nasu ibadallah suala la mtu kufa akiwa anafanya kitendo chema ndilo jambo ambalo asalaf wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakimwambia rabbana tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab usizipotoshe na kuzipotoa nafsi zetu muda wa kuwa umetuongoza na kutuacha katika imani na kutuacha katika Uislamu isifikie kiwango wakati wa kufa kisha wazipotosha nafsi zetu twafa tukiwa tunafanya kitendo kiovu watu wema wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi hayo ayuha nasu ibadallah hadithi ambayo imetajwa katika sahihu al-jami kutoka kwa sahaba Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanasema anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala hakika mtume wa Allah sala na salamu zimwendee anasema inna ar-rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli al-janna thumma yukhdamu lahu bi'amali ahli an-nar hakika ya mtu anaweza akafanya matendo kwa muda mrefu matendo ya watu wa peponi akadumu katika taa na ibada thumma yuhtamu lahu kisha akahitimishiwa maisha yake uhai wake ukahitimishiwa biamali ahli nar akiwa anafanya kitendo cha watu wa motoni wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar na hakika ya mtu mwingine pia anaweza akadumu akafanya matendo ya watu wa motoni akawa yeye ni mtu si mwenye kumkumbuka mola wake miziki ni mtu wa bid'a ni mtu kadha wa kadha akaishi katika matendo hayo thumma yuktamu lahu biamali ahli aljanna kisha akahitimishiwa uhai wake kwa matendo ya watu wa peponi akafa akiwa anatenda matendo ya watu wa peponi hili ni jambo ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufundisha na ni jambo liko na lina uwezekano wa kutokea sasa wewe utakufaje mauti yako wewe yatakukumbaje ukiwa katika hali gani hii ndiyo nukta ya msingi kwa sababu يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم kwa sababu anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika si vinginevyo matendo yanaangaliwa mwisho umemaliziaje yawezekana ukungine kweli ramadhani umefunga vizuri mashaallah lakini kifo chako kinakukuta ukiwa unafanya nini innamal a'malu bil khawatim utamaliziaje wewe umri wako hapo ndipo sehemu ya mwisho yenye kuzingatiwa ayuha nasu ibadallah walihadha na kwa ajili hii ndiyo maana wanasema la tu'jibu bi'amali amili hata tandhuru bima yuktamu lahu musibabaike na kustaajabishwa na matendo ya mtendaji yoyote mkamwona yuko mbali kabisa katika taa anajitahidi katika kumtii Mola wake hilo lisiwafanye nyinyi mkababaika lisiwa pale nyinyi mkashangaika mkadanganyika, hata tandhuru, mpaka mutazame, mpaka muone, bima yuhtamu lahu, atahitimishiwa vipi umri wake, atahitimishiwa vipi maisha yake, mpaka mulione hilo. Yawezekana matendo haya anayotenda asiende sehemu ya watu wanaofanya matendo haya, akaingia pahala pengine kabisa. Kotazameni mpaka mtakapoona umri wake utahitimishiwa vipi ayuha nasu ibadallah haya ni maneno mazito alhafidh abu abdillah abdul haq alishbili rahimahullah ta'ala fi kitabihi al wa dhikr almaut maut abu abdillah abu muhammad abdul haq katika kitabu chake alaqibah wa dhikr almaut ana maneno haya ameyataja wa'lam Allah tambua wewe Allah akurehemu anna lisu'il khatima a'adhana Allah minha asbaban hakika mwisho mbaya mtu akafa katika hali mbaya akiwa anafanya kitendo kibaya jambo hili halitokei tu bahati nasibu au bahati mbaya la ni jambo lina sababu Allah atukinge na mwisho mbaya lakini jambo lina sababu halitokei tu akasema wala haturkun wa abewab na lina njia mpaka mtu apikie kiwango anakufa katika kifo kibaya kuna njia na kuna sababu wa adhamuha al-ikbabu ala dunya sababu kubwa kuliko zote al-ikbabu ala dunya ni mtu kuielekea mazima dunia ikawa uso wake maisha yake akili yake hawazi lolote kuhusiana na akhira yake yeye anawaza kuhusiana na dunia afa man yamshi mukibban ala wajhi ahda am man yamshi sawiyan hivi yule ambaye anayetembea akiwa uso wake ameuinamisha chini yeye aangalie ardhi tu huyu ndo atakuwa katika njia ya sawa au yule anayeishi sawasawa anaangalia mbele na chini hii ni kinaya katika Qur'an yazungumza mtu ambaye maisha yake anaitazama dunia na haangalii kuhusiana na akhira yake huyu ndo atakuwa katika mwongozo wa sawa au yule anayetembea katika mwendo wa sawa dunia yake anaitazama kwa namna yake lakini pia anaielekea akhira yake nani atakuwa katika njia ya sawa ni swali limekuja katika wajhu alkhabar yukhbiruna Allah ta'ala Allah anatupa sisi habari katika hii pamoja katika sababu ya mtu kuondoka katika ulimwengu huu katika hali mbaya al-ikbabu ala dunya ni mtu kuelekeza na kuangalia na kujiwekeza katika dunia na uso wake wote yakauelekeza katika dunia. Hii ni sababu kubwa sana inayofanya watu wanapokuja kuzindua kuhusiana na akhera yao tayari mauti imeshawateremkia. Waliradu ani ukhra, na kujiweka mbali na akhera, mambo ya akhera yuko mbali nayo akiambiwa bwana kuna mchango hapa awa mzito kweli kweli kuchangia kwa sababu ni akhera hiyo ni akhera yake lakini akiambiwa shuleni kuna mchango wa kuni kuna mchango wa mtihani kuna mchango kadha ni mapesi ya kutoa pesa kwa sababu kule ni dunia anajiweka mbali na akhera kila siku hana akhera yako basi watu wanajenga changia huna basi hata elfu moja kila ijumaa huna lakini subiri yaje mambo ya kidunia kuna safari kwenda kumsalimia bibi nauli ni shilingi 1030 hiyo atakuwa nayo na atatoa na atakwenda na atarudi huku yeye hawezi kukosa kwa sababu hii ni dunia na ile ni akhira hii pia ni sababu ya kupata mwisho mbaya waliqdamu bilmaasiya ala Allah ta'ala na kutanguliza madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala haya ni katika mambo yenye kupelekea mwisho mbaya walihadha ruya al-athar wa nusiba hadha li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah imenukuliwa athari na imenasibishwa hii kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema anna su'a al-khatima a'adhana Allah minha la takunu liman istaqama dhahiruhu wa salu abatinuhu Ibn Taymiyyah anasema hakika mwisho mbaya atukinge nao sisi Allah hauwi kwa yule ambaye dhahiri yake imestakim na batini yake imekuwa safi kwa maana akawa ana msimamo katika dhahiri yake lakini pia siri yake pia iko sawa ma sumi'a bihadha wala ulima bihi hili halijapatapo kusikiwa wala kujulikana walhamdulillah na sifa zote njema ni zake Allah wa inma takunu liman kana lahu fasadun fil aqli mwisho mbaya unakuwa kwa yule ambaye ana uharibifu katika, katika akili yake ni mlevi mtu wa sigara akiambiwa sigara makuruhu makuruhu kasema nani ni haramu na mambo mbalimbali yeye anayafanya au na ala alkabair au ameendelea na madhambi makubwa wa iqdamu ala al'adha'im na kuyaparamia madhambi makubwa makubwa farubama ghalaba dhalika alayhi huenda hilo likamshinda yeye kuliacha hata yanzila bihi almaut qabla tauba mpaka mauti yakamfika kabla hajatubia wallahu yatawalla sabah alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد ndugu zangu katika imani maudhui yetu ya leo inasema khaufu salaf min su'il khatima hofu waliokuwa nayo wema waliotangulia kuhusiana na jambo la mwisho mbaya kuondoka katika ulimwengu huu hali ya kuwa hakuna lolote la kheri na jema uliolitanguliza wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala maisha yako ya miaka 40 ya miaka 50 ya miaka 60 70 bali wengine waishi miaka 18 19 miaka 20 umri mdogo sana lakini umri huo ametanguliza mabalaa na mambo ambayo yatakwenda kumwangamiza kwa Allah miaka milele na milele miaka ambayo hakuna ukomo hakuna kufa tena Allah subhanahu wa ta'ala atakapowaingiza watu wa motoni katika moto wao na watu wa peponi katika pepo yao atakuja na kiumbe mfano kama vile kondoo kisha atakichinja baina ya watu wa peponi na watu wa motoni thumma yunadihim kisha Allah atawaambia ya ahla an-nar araaitum ayni watu wa motoni mmekiona hiki utasema ndiyo tumekiona ayni watu wa peponi mmekiona hiki kiumbe utasema ndiyo tumekiona Allah atawaambia hadha huwa al-maut kiumbe hiki ndiyo mauti ndiyo kifo duniani nyinyi mlikuwa mnakufa mnazikana hiki kiumbe ndiyo kifo chenyewe leo kifo nimeshakichinja faya ahla nar khuludan bila maut wa ya ahla janna khuludan bila maut enyi watu wa peponi mtaishi humo hakuna kufa tena na nyinyi watu wa motoni mtaishi humo hakuna kufa tena kwa sababu kile kinachoua hakipo tena kwa hakuna kufa na ndiyo maana watu wa motoni wataadhibiwa Allah anasema wayatihi almaut min kulli makani ma huwa bimayit mauti au alama na ishara za kifo zitamjia kutoka kila sehemu lakini hawezi kufa kwa sababu hakuna hakuna tena mauti hawezi kufa wa min waraihi adhabun ghalidh na nyuma yake kuna adhabu zingine nzito sana sasa itakapokuwa umri mdogo miaka 30 miaka 40 miaka 50 waenda kuchuma adhabu ya milele adhabu isiyokuwa na mwisho wamwelekea Mola wako katika hali hii hii ndiyo hali mbaya na ndiyo mwisho mbaya na ndiyo hali ngumu ambayo mwanadamu atakumbana nayo atakapoelekea mbele ya Mola wake ayuha nasu ibadallah qala ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna Allah yaulu baina almar'i wa qalbi tambueni ya kwamba Allah yaulu baina almar'i wa qalbi al-imam mujahid عند تفسير هذه الآية المعنى يقول بين المرء وعقله معنى yake ni kwamba Allah mtu anapokithirisha kiburi na anapoongeza inadi na ujauri kwa Mola wake basi Allah anaweka kizuizi kati yake yeye na akili yake muda huu akili inawaza maovu inawaza siasa inawaza ulimwengu inawaza madaraka na haiwazi chochote kuhusiana na kaburi lake kuhusiana na akhira yake haya ndiyo ambayo yanayomtokea la yadri ma yasnau inafikia kiwango hajui kitu gani anakifanya na kitu gani anakitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala falmustaid yule aliyejiandaa na akhira walmutasahil na yule aliyepuuzia maandalizi haya kila siku maisha haya mpaka lini tusalisali mpaka lini wakati kuna disco toto kuna kadha kuna hili kuna lile kuna miziki kuna kadha mimi nitakaa mtu wa dini mpaka lini huyu amepuuzia na kuna mwingine anajiandaa kwa ajili ya akhira yake ilahuma fi hadithi ubada ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wote wawili hawa wametajwa katika hadithi ya ubada ibn samit radiyallahu anhu anasema yakulu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu yeyote ambaye anayependa kukutana na Mola wake mtu akapenda kufa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah na yeye atapenda kukutana kukutana naye waman kariha liqa Allah kariha kariha Allah liqa'ahu na yeyote ambaye kariha liqa Allah anachukia kukutana na Allah kariha Allah liqa'ahu na Allah na yeye atachukia kukutana na mtu huyu qalat Aisha Aisha akasema au baadhi azwaji simulaji wa hadithi anasema ima ni Aisha au mmoja katika wake zake inna lanakahu almaut ewe mtume wa Allah ikiwa mambo yako hivyo sisi pia tunachukia kufa na sisi pia hatupendi kufa ina maana Allah na yeye anachukia kukutana na sisi na hilo liko wazi mpaka waumini na wao pia hawapendi kufa hakuna mtu anayependa kufa na huu ni moja katika mtihani ambao tulitabiriwa na Mtume SAW sallam hubbu dunya wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn na Allah ataweka katika nyoyo zenu kitu kinachoitwa alwahn qila wama alwahn ya Allah wakauliza na kusema wahn ni nini ewe mtume wa Allah qala mtume akasema hubbu dunya wa karahiyatul maut ni kupenda dunia na kuchukia kufa sasa mmoja katika wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anamwambia ya rasul Allah inna lanakrahu almaut sisi pia tunachukia kufa ina maana Allah anachukia kukutana na sisi qala laysa dhak tumekasema sivyo hivyo ulivyoelewa wewe maana ya maneno haya si hivyo walakinna almu'mina lakini mu'min idha hadarahu almaut atakapohudhurishwa katika mauti mauti yanamshukia sasa bushira biridwanillah atabashiriwa radhi za Allah wa karamati na ataona zile neema ambazo Allah anampatia falaysa shay'un ahabbu ilayhi mimma amamahu wakati huu hakuna jambo ambalo atalipenda zaidi kuliko lile lililokuwa mbele yake option ya kufa muda huu anaipenda zaidi kuliko option ya kupona na kubaki katika uhai fa ahabba liqa Allah hapa muumini atapenda kukutana na Allah wakati huu wa ahabba Allahu liqa'ahu na Allah na yeye atapenda kukutana naye wa anna al-kafira na ama kafiri idha umira atakapofikwa na mauti bushira biadhabillah atapewa bishara na kuonyeshwa adhabu za Allah wa ukubatihi na yale mateso ambayo atakumbana nayo baada ya kufa kwake falaysa shay'un akra falaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amama hakuna jambo ambalo litamchukiza mno kuliko jambo lililokuwa mbele yake kwa ajili hii kariha liqa Allah atachukia yeye kukutana na Allah wa kariha Allahu liqa'ahu na Allah atachukia kukutana na kafiri huyu maisha yako wewe waitengeneza akhira yako hivyo unavyoishi waitengeneza akhira yako kwa hiyo angalia hali ulionayo je inasilihi kukutana na Mola wako ukiona jawabu ndiyo endelea na hali hiyo je hali yako haisilihi basi komeka mara moja na rudi katika njia ya sawa kwa sababu hujui wewe mauti yatakufika ukiwa unafanya kitendo gani hadithi ya Jabir ibn Abdullah يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمع متوم صلى الله عليه واله وسلم يبعث كل عبد ala ma mata alayhi nasema mtume sallallahu alayhi wasallam atafukuliwa kila mtu kwa vile alivyokufa umekufa katika maasi utafukuliwa siku ya kiyama ukiwa katika maasi yale yale Allah atakufufua katika hali hiyo umekufa unalewa kunywa pombe ni mlevi basi utafukuliwa siku ya kiyama ukiwa ni cha pombe wanuka pombe waenda mbele ya Allah katika hali hiyo ewe muislamu angalia muombe sana Mola wako ufe katika mwisho uliokuwa mzuri na hivi ndivyo ambavyo as-salaf walivyokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم